있습니다고 세미디니 아리온실라 숨쉬온실라 Тэр өдрүүдэд баптизм протект югаан ирэж Юудын чүрэгт сүрэг алтааж гэмсцгээ Тэнгэрийн хаанчлал орхон байна гэж байлаа. Яг түүний тухай эшэжүүлэхэд Исая чүрд хашлах зэнгний дүү эзний замыг бэлтцгээ түүний замыг чөлөн прогосго гин гэжээ. Юхан тэмээний ноосон дээр хүмсэж суран бүс бүсэрсэн байв хоолнсын тарцаа зэрлэг зүгийн зүгийн бал байсан аж. Тэгээд Иерусалимийн хаан бүх юудэ мөн Юрдан хавийн бүх хасан нутгийн хаан түн рүү ирэж байлаа. Тэд нүг тэд нүглээ үл улайгаад Юрдан голд түгээр баптизм хүртэж байв. Харин фарисеучуд болон садукаичудаас олон хүн баптизм хүртэхээр ирж буй тэр хараад тэдэнд хорт могоин утмаа ирэх өөрөө хлэнгээс зүгт гэж хэн танарцэн сануулсан юм бэ? Тийм бөгөөс гэмшигдэж оостой үржимс гараг Авраам бол бидний эцэг гэж дотроо бүү бод би танарт хэлий. Бурхан энэ чулуунуудаа чулуунуудыг Авраамийн хүүхдүүд болгож чаддیں۔ Модны үндэсэнд сүх хэдийн зоогдожээ. Иймээс Сэнгэржимс өргүүлтаггүй альфамууд цавцуулан гайд хаягдах болон миний хувьд гэвэл хэмжлийн чинтлөө би танарт үсаар баптизм хүртээдэг. Харин миний араас зэрэгч надаас илүү хүчтэй бөгөөд түүний сахай сахай тайлахынч надад зоосгүй тэр та нарт ариун хүнсээр хийгээд галаад баптизм хүртэн түүний гарт нь шившүүр байна тэр өтрэмэ гүйцэд цэвтлээд өөрийн улаан буудайг царвчинд овоорж харин хвээ калсиг нь өнтрөшгүй галаар стан гэж хэлэв Izni ook. 자, 생징스, 생우르징스, 오로도고 거기들이 버츠가 있대. 이걸 오늘들어 애들 마시기들이 안 가르친다. 3-7 хоногийн өмнө юм уу? 2-7 хоногийн өмнө билүү? Би миний оффист ингээд би төрөвч алдсан. Төрөвч. Төрөвчийн дотор аа юу вэ? Чөлөөний өрөөнийх оршин сухныг тэгээд ямар нэг тийм байгууллагын фадер гэдэг бас үнэнийх байдаг байхгүй юу? Фадер гэдэг үнэнийх байдаг. Тэгээ би цайц сураад бас ямар нэг гэдэг ингээд төрсах зүйл иймэрхүү зүйл байсан тий. Карт номын бонус карт бас байсан. <laughs> Тэгээд бонус карт. За. Тэгээд иймэрхүү зүйл байсан юм аа. Тэгээд дотор байснаас аваа явсан хүнд хамгийн чухал нь зөвхөн мөнгө байсан байх уу тий. Түнд миний цэц зураг хэрэггүй л дээ тий. Аваа явсан. Миний цензор тавиад турсах гэж байгаа юм яаж. <laughs> Хэрэггүй. Түнд ямар ч хэрэг байхгүй. Харин үнэмнэх, чулууны үнэмнэх юм уу, шин сухны үнэмнэх юм уу, янз янз юм. Бас үнээс гадна миний юм уу, зураг юм уу тий янз янз зүйлийг түнд ямар ч хэрэг байхгүй. Харин надад маш чухал зүйл тий. Хамгийн харамсалтай зүйл ингээд харамсалтай байгааг нь тийм юм байхгүй. Авсан хүнд юу ч биш юм өртлөө, ямар ч хөөжрөөтэй байхгүй юм өртлөө надад л э, учиртай ээж ил. Үүнийгээ тэр хүн тохгүй аваа явсан мөртлөө тийм ээ. Хаана хайсан юу гэсэн мэдэх хэрэгтэй тийм. Тэгээд мөнгө гэхээр надад ч бас хэрэгтэй харин авсан хүч бас ашиглаж болно. Тийм учраас аа хамаагүй харин надад ч ухаалж байл түнд ямар нэг хов юм шиг хандагдах гэхээр нэрээ өнөхөр дургүй хүрч байна тийм. Одоо та нарын чухал дотор юм уу, төрөвчн дотор тиймэрхүү зүйл юу юу байдаг вэ? Мөнгөнөөс гадна өөрөө чухал дотор найз найз анд нөхдөс авсан ямар нэг мэдхгүй сүүлийн үед захиа байха бицдэг юм уу гэсэн юм мэдхгүй. Тэгээд аа ингээд өөрийн гараар ингэ бичсэн ямар нэг аа мо захиаго эсвэл царийн хүмүүс нь хэдий одсон эцэг ихийн зураг бас байх хүлж байгаа. Тэгээд хүмүүсээс авсан ямар нэг тий дур сах зүйл бас байж болно. Эсвэл чүнхүү гэхээр өнөө Бизанд ирэхээр Библи загламэ сарнэр имерхүү зүйл бас чүнхэн дотор байгаа билүү? Та нарын төр байгаа биш байгаа мó эсвэл алдсаж хамаагүй одоо би өөр юм байхгүй гэж байгаа юм. Чүнхэн дотор юм байдаг уу? Аа. Надад надад надад нь маш их үжилттэй мөрдлөө өшөөхөнд тийм онцгой юм биш. Тиймэрхүү зүйл бид нарт юм байдаг тий. Тэгээ үүнийг иймэрхүү зүйл нь хаяа хаяа ингэ гаргаад чүнхнөөс бас тий тэр зураг нуудлууд ч гэсэн чинь ямар нэг төрөсөх зүйл ч гэсэн чинь аа тий гаргаад би нараа нэрэ үнэхээр төрөсөх боломж байгаа. Үнийг хараад оо байна. Надад иймэрхүү зүйл байсан. Тэгээ хажууд хүн тэрийг хараад өө тэр юу яа маш их хэрвээ ямар нэг хүнд 20 жил болсон ямар нэг цаас байгаа гэж бодъё. 20 жил болсон нэг цаас чиг цаас Тэгэхээр э, ямар өшөө хүн мэдгүй хүний хүнийг харахаар энэ тэр юу яасан чүнхэнд хог хийгээд яачих юм бэ гэж бодох байгаа тэгэхээр 20 жилийн өмнө маш чухал хүнээс авсан юм гэвэл энэ бас маш дурсах юмжтэй тийм. Тэгээд имэрхүү зүйлсүүдэн гаргаад тайварлаад өөрөө бас үнгийн хараад аа тийм ээ тийм байсан юм аа ийм байсан юм аа гэж тий харах боломж байгаа. Харин сэтгэл дотор байгаа гэдэг нь надад сэтгэлийн дотор надад надад маш чухал мөртлөө өшөө хүмүүстэй тийм чухал биш тоохгүй зүйл бас байгаа да. Янз янз байх боломж байгаа даа. Тийм ээ. Тэгээ миний зүгээс маш чухал зүйл сэтгэлийн дотор байгаа. Харин өшөө хүмүүс ерөөс тоохгүй зүйл. Тэг янз янз юм байж болно. Харин би мисаа юм чи бидний бичлэл итгэлийн талаар бас ярэмэр байна. Ерөнхийдөө бидний дотор байгаа ингээд шүнхэн дотор хийгээд явж чадах нь бивэл захалмай сарны эрх ямар нэг тэмдэг тийм ээ. Бидний итгэлийг хүмүүст өгжүүлэх ямар нэг тэмдэг нь бидний шүнхэн дотор байгаагаад гаргаад хүмүүст өгжүүлэх боломж байгаа. Харин энэ сэтгэлийн дотор байгаа сүсэг бишэл итгэл гэдэг нь а яаж үзүүлэх боломжтой вэ? Тэгээд надад маш чухал байгаа мөртлөө хүмүүс энэ зүйлийг харж яг зүгээр гад ингээ гаднаас харж чадахгүй. Тэнгэр бурханаас авсан хайр ивэлээр ивэл авсан ивэл тайвшлаг, татгартуулаг тэгээд түнд талархалт иймэрхүү байсан бүх зүйлийг тэгээд бусад хүмүүсийн чи одоо юу хийж байгаа гэхээр захалмай жураад завирах үед тэгээд талархал мөргөл магтаалын дуу дуулаад түнд завирсан үед Энэ бүх зүйлийг одоо сүүлийн үед ингээ харахаар бидэнд маш эрдэм өхөн чухал мөртлөө тий маш үнцэнтэй мөртлөө бид нар өөрсдөө ч бас жоохон баг тоохгүй гэж явах юм шиг санагдаж байна. Надад шиг ингээ миний дотор төрөл шин төрөл шин алдсан үед тэр дотор байсан янз янз зүйлсийг а одоо ойлж чадахгүй учраас үнээс хүниктэй байхгүй болж байгаа. <laughs> Бидний дотор байгаа тэр сүсэг бишрэл мөн итгэл итгэл гэдэг нь ганц тэнгэр бурханд нөгөө юу гэлээш шүтсэн тэр итгэлийн талаар л биш. Андын нөхрийн төлөөж бас тийм ээ. Эсвэл ямар нэгэн хүнд итгэсэн тэр итгэл бас байж болно. Хамт ажиллаж байгаа хүнд бас тэгээ гэр бүлийн дундаас бас итгэл гэдэг нь би түнд итгэж байгаа. Миний тиймэрхүү зүйлийг тэгэл баг багаараа алах болохоор бид нарын а биний дотор ингээд баг багаараа алах болохоор бид нараа сайн мэдгүй тохгүйгээр яадаг байхгүй. Хэрвээ миний дотор 10 мянга байсан харин маргааш 9 мянга тэгээ 8 мянга би ерөөсө хэрэглээгүй мөртлөө энийг гинт өдөр бойгоо мянган төгрөг алга болгоор бид нараа шум мэдээ харин миний дотор байгаа тий тэнгэрийн бурханд хандсан итгэл анд нүхт гэр бүлд ингээд тий хандсан итгэл сэтгэл имерхүү зүйл нь баг багаараа алга болсоор би насаа мэдгүй гинт нэг өдрөөр харахаар байхгүй болох болсныг ингээ харахаар боддог байв. Надад чухай гэж би нараа бодож байгаа мөртлөө тий. Хүнийг хажууд байгаа хүн өөч чиний дотор байгаа итгэл маш үнцэнтэй юм байна чи өөрөө тэнгэр бурхааны шүтсэн юм чинь ямар гоё юм бэ? Хажуугаас хүмүүс байнга ингэж хэлж өгөөд а тийм би сануулж өгвөл энэ нэрээ сайн сахих боломж байгаа. Харин тийм юм байхгүйгээр хажуугаас ч бас юус тоохгүй би өөрөө ч бас энийг нэг нэгээрээ алах болохыг мэдгүйгээр явхдаа гинт нэг өдөр юу ч байхгүй гэдгийг өөрийгөө харах боломж байгаа. Нэрэ мянган төгрөг 1000가 뵀으니 1000건 1000가 ингээд 10어드로 도트로 1000 төгрөг ингээд алгаа болохоор хүмүүс яасан сонь юм бэ энэ хаана гэж хайгаад явах байх үү тий. Харин дотор байгаа гэдгийг ерөөс мэдгүй. Тэгээд хажууд байгаа хүмүүс бас өнд анхаарад үүнийг анхаарад сануулж өгвөл нэрээ сайн сахих боломж байгаа. Харин хажууд байгаа хүмүүс бас тоохгүй. Би бас тоохгүй Гэвэл хичээ алгамжгүй гэдэг нь юусэн мэдтгүй байна. Бид нар одоо Крисмас барын өдрийг ирээд цагийн үйлдвэрлэлээр хүлээж байгаа шалтгаан маань юу вэ гэвэл зөвхөн аа мэдсэн Есүсийн барын өдрийг тэр өдрөөр пати хийя. Имэрхүү өдрөөр өдрөөх тэгээр тий хүлээх юм биш үү? Ирж байгаа Есүсийг мэдсэн Есүсийг тийм ээ одоо ирж байгаа нялх Есүсийг бид нар мартахгүй гэв. Тэгээд мартахгүйн тул сайн бэлтгэхийн тул бэлтгээд сайн бэлтгэхийн тул сайн бэлтгээд ийм бэлгийн байгаас тгэлэрээ ирэхэд Есүсийг хүлээн авахын тул тэгээд аа бидний аврагч ирлээ гэдгийг Бибиэнд хамтдаа талархал талархал мөргөл өргөхын тул тэгээ үнийгээ Тэр э, мэдэрсэн тэрийг э, бусдтай хамтдах хуайлцахын тулд би нараа энэ үе хамт явж байна. Одоо ингээд дөрөв дөрөвдөө класс эсний хадаа Christmas party байгаа шүү. Энэ биш тий. Одоо би өөрийгөө итгэлээр ирэх Есүсийн ялах Есүсийг хүлээж байгаа мó үгүй гэдгийг. Сайн бэлтгэж байгаа мó үгүй гэдгийг харах боломж бай боломжтой үе мөн эзнийхээ дараа ерөнхий Есүсийг халуун сэтгэлээр хүлээн авахын тулд бэлтгэртэй байдлаар хүлээн авахын тулд мөн тэгээд аа би аврах гэсэн аврах чи идлээ. Дамааг аврахын тулд Бурхан хүн болоод ирсэн бэ гэдгийг хараад өөрөө өшөө хүмүүст бас үнийг өшөө хүмүүстэй хамт хуваалцахын тулд энэ үе бид нараа өнгөрж байна. Явж байна. Хэрвээ үнийг хуайцахгүй биэл өөрийнх сэтгэлийн дотор байгаа тэр итгэлийг хаяа хаяа гаргаад шалгаад тийм ээ. Үнийг биелүүлэхээр хичихгүй үл баг багаараа алга болсон чинь бид нараа мэдхгүй. Тэгээд Тэнгэр бурхан Тэнгэр бурхан шүтсэн учраас баяртай байсан үеч гэсэн. Талархал маш талархал өргөд байсан үеч гэсэн. Түүнээс авсан ивэл тиймэрхүү сэтгэлээ бас папагаар шингийн бүрдүүлдэг. Тэгвэл бидэнд маш чухал гэдэг надад маш чухал байсан тэр сүсэг бишрэл тийм ээ хинч тухгүй газартаа хайгтаад тгийж явах хэмж байгаа. Би одоо миний би дотор байгаа зүйлийг хараа суулгах юм ерөөс мэдэхгүй одоо маш гүнхтэй байна та. Үүн таад хаар хайгдсан бэ гэдэг мэдвэл тийм ээ хэрвээ мэдгүй Сүхбаатард Сүхбаатард Сүхбаатар нөгөө Сүхбаатар дээр байгаа гэхээр згсэн чинь яваад байгаа юм тий. Тавиа биш нөгөө аймаг. <laughs> Тэнд таны таны төр чинд байгаа шүү гэхээр би олохор тийшээ уудсан заа. Харин хаана хайгдсан юм мэдэхгүй жирээс би ерөөсөө үнийг олохор арах байхгүй. Сэтгэлийн дотор байгаа танарын сүсэг бичлэл, барь байсаг, түнээс авсан ивэл бүх зүйлийг хаана хаягдсан бэ та нар мэдчихнэ үгүй юу? Хизээ хэр хэмжээгээр алга болсон бэ мэдчихнэ үгүй юу? Мэдээс ингээд том болох үед ч бас наасаа мэддэхгүй. Гинт нэг өдөр аа бурхан намайг ийм хэмжээгээр хайрсан хайр намайг тийм ээ хайрсан байна гэдгийг гинт нэг өдрөөр бид нараа мэдэрх болж байдаг. Үүнтэй адил алга болох юмч бас а өнөөдөр жоохон юм 10 мянга хэмжээгээр алга болсон тий. Өнөөдөр иймэрхүү ерөөхдөө ойлгохор биш гинт нэг өдөр яа миний дотор юмч байхгүй байна гэдэг юм мэдээхээ боддог байхгүй. Тийм учраас аврагдсан байдлаараа амьдран гэдэг нь ямар утгатай блэ? Түүнээс авсан, түүнтэй хамт байсан тэр үе, түүнээс авсан ивэл, түүнтэй хамт баяртай байсан тэр зүйлийг мартахгүйгээр сайн сахих нь тэгээ сайн сахиц байгаа шингэн болохсоо мөн үнийгээ сэргээд явах нь аврагдсан байдлаараа явах хамгийн юу гэж доод хэмжээний нөхцөл байна. Нэр манай хүмүүс тэнгэр бурхнаас ивэлээ аваад татгаарлуул ташлал аваад Азараар тавихыг хүсэж байна. Тэгээд тэнгэр бурхан заавар үнийг өгнө. Би тийм арга тарай. Юунаас би үнийг гэрчилж юм бэ гэвэл тэнгэр бурхан хити хамт байгаа та нараас энэ бүх зүйлийг өөрөө батайгаа өгдөг байхгүй. Тэгээд одоо боддоор харин хүн гэдэг нь угаасаа сул дорой байдалтай учраас а бурхан Есүс одоо ялах Есүс ирэн гинэ харин би юу хийх вэ сайн мэдгүй бидний төлөө түрүүн лав итгэсэн. Тэгээд сая хийсэн байт би саний ихээр хийсэн байт пак багаараа үнийг алсах үед бид нараа дотор аа ингэж харах үе шиг имэрхэн маягаар гүйвлэх хэрэгтэй байна гэдгийг ойлгоод яг боддоор байгаа лааны өрөнд миний амьдрал дээр юугаар гэрэл асах боломжтой билээ гэдгийг бодох тиймэрхүү боломж бидэнд өгсөн байна. Хэрвээ анхаараагүй байсан бол өнөөдөрөөс ч гэсэн чинь харанхуй ишгийг гэрлээр асахын тулд гүйвлэхин тулд чадах зүйлийг биелүүлэхээр хичээцгээе. Тэгээд хажууд байгаа хүмүүсийн 요게 즉 두루스게 흐무 드리지 바스마시 주가 ямар гоё юм бэ таны итгэл чинь ямар гоё юм бэ а тэнгэр Франц авсан ивэлээр нэрээ өтөхөр ганган харагдчихээ хамт залбирахаар шоолох юм бишээ тий хамтдаа залбирахаар хичээхээр тэр үед бид нараа илүү тий өөрийнхөө өөрсдийнхөө итгэлч гэсэн чинь хажууд байгаа хүний итгэлч гэсэн чинь дахин сэргийх боломжтой болно. Үүнийг дахин дахин дахин чил болгон ирж байгаа нялх Есүсийг хүлээн авах бидний бэлтгэл гэдгийг сэргийж өгч байна.